Student i po. Dobro večer, dragi slušateljice i dragi slušatelji i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Student Ipo Večeras e, je sa nama naša zagrebačka gošća koja je danas doputovala samo u rijeku e, za ovaj divni intervju. Erblina Morina sa e, fakulteta, Pravnog fakulteta u Zagrebu. Dobro večer, Erblina. Bok Majo, bok svim slušateljima i hvala puno na pozivu. Da jako mi je drago da sam ovdje. Evo i meni je isto drago. E, drago mi je da sam ti malo uspjela pokazati Rijeku. Evo kakvi su ti dojmovi o Rijeci? Da, divna je, oduševljena sam, predivan je dan bio. E, išli smo do Trsata. E, do, do Do, da, i predivan pogled i baš sam jako oduševljena rijekom. Baš mi je drago e, da to čujem. Evo, možeš nam se kratko predstaviti e, tko si ti i čime se baviš? Ja sam Erblina Morina, imam 25 godina, trenutno sam studentica e, na Pravnom fakultetu sveučilišta u Zagrebu, peta godina, nadam se diplomirati kroz par mjeseci. Bavim se svime i svačim, treniram, učim jezike, studiram i više manje, to je to. Evo, možeš nam malo reći o svom studentskom životu. To je sve samo ne jedan običan studentski život da ono samo učiš, nego si se i proteklih godina sa puno stvari bavila. Što možeš izdvojiti kao nešto posebno? Joj, bavila sam se svime i svačim od prve godine pa sve do sada u raznim studentskim udrugama. Bila sam u ELSI, u E-studentu smo pokrenuli e, E, Moot Court Croatia, MCC, to je simulirano suđenje, prvo simulirano suđenje na hrvatskom jeziku, tu sam bila u organizacijskom odboru dvije godine. Nakon toga sam sama sudjelovala na Moot Courtu, međunarodnom e, e, International Criminal Court, tu smo išli u Hag, gdje smo na jednom slučaju hipotetskom bavili se ratnim zločinima, zločinima protiv čovječnosti, E, općenito međunarodnim kaznenom pravom. Osim toga, evo, prošle godine sam odradila studentsku praksu u Belgijskoj ambasadi u Zagrebu i razne druge konferencije, simulacije i, i suđenja. Evo kad si već spomenula e, međunarodno kazneno pravo, to je tvoja e, ljubav. zašto baš ta grana? Pa to je nekako, volim M međunarodno, M kazneno, pa evo nekako sintetski <laughs> međunarodno kazneno. na tom suđenju E, na tom simuliranom suđenju ICC-u. Baš sam otkrila nekako da mi to najviše odgovara, najviše zanima. Volim međunarodno pravo, baš učim te jezike koje učim da bi se mogla u budućnosti baviti a ne znam, nekako, se najviše pronalazim u tome. Taj dio prava me najviše zanima. Evo, a koje sve jezike e, govoriš? E, baš smo pričale malo prije, boma ih je dosta. <laughs> da, volim jezike. Uvijek me tata govorio da koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš. E, pa hrvatski i albanski su mi e, materini jezici. Naravno, engleski od malena sam okružena njime. Učim francuski od srednje škole, položila sam B1 razinu te sam nedavno počela i ruski učiti. kako učiš ruski, to je zanimljivo na aplikaciji Duolingo. E, možda za naše slušatelje koji ne znaju što je to, hoćeš li ono u par riječi objasniti? Da, prošlo ljeto dok sam radila u ambasadi, baš sam imala ovako radno ljeto, radila sam e, i potom sam išla na tečaj ruskog jezika. Nakon što sam završila taj tečaj, e, kako ne bi zaboravila, kao što smo pričali, ako dugo ne vježbaš neki jezik da ga brzo zaboraviš, počela sam na Duolingu, to je aplikacija za jezike. E, na primjer, ruski je na čirilici, tako da se vježba i pismo i jezik od početnih levela pa sve do koliko god želite vježbati, što je super jer se kao igrica je, ali se uči jezik da se ne zaboravi i sad ću uskoro upisati još jedan pravi tečaj. Evo, što ti je veća ljubav, jezici ili pravo ili nekako zajedno? jezici, pravo i e, sport, naravno ne smijem <laughs> zaboraviti, tako da kombinacija i svega ono što me čini najsretnijom, tako da u jednom danu kada učim, kada odradim svoje jezike i kada na večer odem na treningu, mogu reći da mi je bio ispunjen i divan dan. Evo, što je jako zanimljivo da e, treniraš boks. E, inače, mislim da e, kad te vidim na ulici, da ne znam to od prije, mislim da nikad ne bi rekla da treniraš <laughs> boks, ono stvarno ono sitno si. I ono, inače kad ono, neko trenira boks, očekuješ da ono ima velike Da, imaju potpuno drugačiju percepciju i, znam da ono puno ljudi misli da to nije nimalo ženstven boks, ali to je ono što ja kažem, svatko može igri, u ovaj trenirati boks, beatbox i ono što definira ženu ili se nije kako izgleda i čime se bavi. Tako da volim pokazati da su i žene snažne. <laughs> kako to da si krenula trenirati boks? Jesi li prije se bavila nečim drugim ili je baš to ono bilo to? Da, pa evo ja treniram zapravo tenis od malena, od negdje devete godine. Igrom slučaja moj brat je ovako velik kršan momak pa evo on počeo trenirati boks davnih dana i već četiri godine, onda sam ja njega slijedila. E, divan mi je klub, divni su ljudi i već četiri godine sam tamo i to je moja velika ljubav. I e, sad sam počela i u teretanović, tako da boks, tenis, sve to zajedno E, divna kombinacija. Odlično, stvarno treba reći da treba živjeti e, jedan sportski život i da ne bi taj, tu komponentu nekako trebali zaboraviti i da čak i nije se tako ni teško zdravo hraniti, e, možda bi se toga mogli dotaknuti da si od sad počela paziti na prehranu i da zapravo to nije toliko teško. Da, to je ovo što smo pričali malo prije kad naručujem kavu, ne naručujem sa šećerom nego sa natrenom, tako da neke sitnice, evo igram slučaja zbog nekih zdravstvenih razloga, zbog jedne bolesti sam malo odlučila pripaziti na prehranu, E, na općenito zdravlje, tako da uz sportski život treba i na prehranu paziti e, i ono što unosimo u tijelo i na, čim se neke sitnice, šećer ili kruh ili što jedemo i kako jedemo, puno se čovjek bolje i zdravije osjeća. Ja, baš je to lijepo rekla, onako kao i <laughs> motivacija za naše slušatelje i slušateljice. <laughs> Life coach sam. <laughs> Sve si postala u, zadnjih eh, godinu dana. Evo pa baš da. bi se onda mogli dotaknuti eh, te protekle godine. Eh, bila si jako aktivna i bavila si se svime i svačime i onda je došao mali prekid. Ta godina, da, da. evo možemo se toga dotaknuti što se dogodilo. Da, moji prijatelji su oduševljeni tom godinom zovu to moje mračno doba. Pa evo, uvijek sam, kao što sam ti rekla, ono, do te, koliko, 23 godine sam do tada imala, sve nekako ide super, svemoćan si, sve se događa. I dogodilo se to da, eh, da mi je ispala jednostavno kosa, nekako sama od sebe, potpuno neočekivano, to mi nije bilo ni na kraj pameti jer sam uvijek živjela brzo, ubrzano trenirala i mislila sam sigurno da sam nepobjediva, moje zdravlje je top. I tako se to dogodilo, u biti onda sam prestala malo više svim tim projektima, čak sam i malo prestala učiti, pala u laganu depresiju, jer ono kad se s 23 godine dogodi, posebno kad si žensko, da ti ispadne kosa, Uh, nekako se teško pomiriti s tom činjenicom, tako da je tu malo sve stalo, kao što sam rekla, kao da mi je život lupio jedan veliki šamar i malo su mi se prioriteti drugačije posložili. Tako da bio je to dug put, težak put, ali sada znam da ono što je bitno i, i kako treba u, stvari živjeti i čime se treba baviti. Mogli bi se ovaj, onda dotaknuti e, sad tog stresnog života. E, zapravo, živimo li svi u tom stresnom ili životu ili misliš da si ti možda bila pod e, određenim stresom zbog svih tih projekata koje Ma, Mislim da svi živimo na neki taj način. To je ono način na koji sam ja Eh, od uvijek živim, putujem, nisam nikad na jednom mjestu, volim imati tisuću stvari dame puno u životu, ali jednostavno svi smo mi drugačiji, drugačije se to manifestira, svakom se drugačije manifestira, meni su rekli da mi, se da mi je ispala kosa zbog stresa, nekom drugom se nešto drugo dogodi, ali u svakom slučaju to ono malo svakog osvijesti da malo treba pripaziti na sebe i možda stati na loptu. E, kakav je bio osjećaj kad je, e, kad se moralo ošišati skroz? Joj, to ono što malo prije sam spominjala, to je baš ono, često kažem koliko god je ovo sad iskustvo na kraju da sam zahvalna što se sve tu godilo, to je ono baš mogu reći taj dan je bio najgori dan mog života, sad je evo oživak 2018. prije godinu dana točno sam se morala ošišati. E, doma sam to napravila, izbrijala cijelu glavu, ono kad si cura 23 godina, tad sam još imala plavu kosu, isprobavala, bila sam si to, <laughs> što se kaže jednostavno kad se moraš to obrijati cijelu glavu, da, kažem, morala sam doma, nisam imala snage, eh, ošišala sam se, nisam se mogla ni pogledati, <laughs> gledala sam cijelo vrijeme nekako u i kad vidiš onako kako ti pramene ovi kose, oni koji su ostali spadaju na pod, ono, plakala sam kao kišna godina, na kraju sam otišla u sobu, ležala satima, na večer sam rekla da sam nisam pogledala par dana, na večer bi izašla, trčala na nasipu, naravno s kapom, jer sam mogla pomiriti a, I eto, nakon tri dana, neko, nakon par dana sam se onako pogledala u ogledalo, onako koliko god je bilo šokantno, nekako se navikneš. Ali tad sam nosila periku, tako da prikrivala sam i dalje. Kad se, ta, kad se to tek dogodilo, uh, koliko ti je trebalo da, da onda prođeš taj jedan proces i da zavoliš sebe? Evo, rekla si da si nosila periku i zapravo si skrivala to na neki način i od uh, društva i od svojih prijatelja. Pa kako je tekao taj proces? Da, pa evo u listopadu 2016. je počela ispadati kosa, a u ožujku je znači toliko već ispala da sam se ja cijela morala ošišati. Još par mjeseci, dva, tri sam ja onako nosila periku i skrivala više manje jer, eto, kako da kažem, nekako sramila sam se i mogu reći da skroz do ljeta, možda i čak mjesec dana kasnije, ja nisam nekako bila svoja stara ja. Tako da, evo, možda od ove godine da sam napokon stala na loptu, došla k sebi, posložila malo se stvari u glavu, glavi i rekla ono, dogodilo se što se dogodilo, idemo dalje. Dug je to bio put, trnovit put, čak i kad sam mislila da sam dobro, nekako ti se sve vrati i ono, vratiš se nazad, ali sad je, sad je super.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 Don't put your blame on me. Ako ste nam se tek sad priključili, u gostinama nam je Erblina Molina, studentica Pravnog fakulteta u Zagrebu koja je prebrodila alopeciju i pritom nije izgubila osmijeh s lica. E, vraćamo se ovoj divnoj ženi. E, koliko bi rekla da nas onda zapravo kosa definira, pogotovo nas žene, a da toga nismo ni svjesne? puno, puno. Znači, toliko me promijenio ovaj cijeli proces na neki način da nisam ni znala nekako, što kažem ljudima, očito sam bila toliko površna da nisam ni znala, jer nekako poistovjećujemo se svi sa izgledom. Previše, možda nas previše definira i kosta i cijeli vanjski izgled i kako se nosimo i što nosimo i kako se šminkamo, što oblačemo i tako na neki način, kao što kažem, potpuno drugačije prioritete u životu sam si sada posložila i shvatila da e, nije kosa ono što me čini, ni odjeća, ni šminka, nego jednostavno način <laughs> kako to zvuči onako kliše i cheesy, baš je ono, e, ljepota je nekako iznutra. To se tako lijepo... <laughs> da? <laughs> da, tako ono i motivacijski i, i, ovaj, divno da zapravo stvarno sve, neke stvari ono nosimo u glavi i srcu i to su zapravo one najbitnije stvari koje, koje imamo. Pa kažem ti, kroz cijeli ovaj put nekako jeste to možda radilo o izgledu, ali ovo je bošto više bio nekako moj psihički put, borba sama sa sobom, a što se tiče moj odnos s drugim ljudima i to se toliko promijenilo da su svi moji odnosi sa prijateljima toliko dublji i moram reći da imam najbolje <laughs> prijatelje na svijetu kojima je toliko nebitno. Imam li kose, nemam li kose i svi su bili uz mene kroz cijeli ovaj put i tu sam shvatila da je to je ono što je bitno na kraju dana. Je najbitnije da stvarno imaš ono ljude, ljude kraj sebe i da možeš s nekim podijeliti taj cijeli put mhm. koliko god on bio dobar ili dobar put ili, ili ova koji kad se dogodi neki loš. Naslušali su se oni svega u posljednjih <laughs> godinu dana. <laughs> E, možemo se još malo dotaknuti e, tog straha i srama od prihvaćanja društva. što ti je bio najveći strah i e, koliko dugo si osjećala, vjerujem da si osjećala i neki sram? Da, to je ono što uvijek pokušavam u svojim postovima objaviti da se i na to osvrnem. Kad sam počela nekako, baš sam se nekako sramila, Nošla sam periku, kao što sam rekla. E, u početku nosila sam periku i kad bi me ljudi, nisu znali naravno što se događa, odjednom kao otkud duga kosa, jer sam imala kraću, pa kažem nosim umetke i nešto, nekako lažem ljude čisto nekako da me ne bi osuđivali, ne znam kako bi to uopće objasnilo, jer si mislim ok, to je nešto na što ja ne utječem, to se dogodilo, opet si mislim da će se nisam nikako htjela da se ljudi drugačije prema meni postavljaju, a još malo da, manje da me sažaljevaju jer ono, baš sam imala svoje faze kad sam bila ljuta ili tužna i ono kad bi hodala bez perike po gradu, znam da bi me ljudi ono pogledali na način kao ajme jadna i ovo je bolest, onak došlo, došlo bi mi da dotrčim do njih i kažem onak nemojte me tako gledati. Tako da zbog nekih tih stvari kako me drugi, drugi percipiraju me je dosta bilo strah pričati o tome, ali u jednom trenu onak nije mi se više jednostavno dalo niti nositi periku, niti se pretvarati. Otvorila sam novi svoj Instagram, objavljivala, počela pričati o tome jer znam koliko god su divni svi ljudi oko mene i moja obitelj i svi su podrška, no niko zapravo nije znao kroz što ja sama prolazim i kroz što je sjećam. Ja nisam znala nekog drugog da je prolazio kroz to da bi mogla podijeliti, tako da sam ja počela pričati javno, počeli su mi se javiti ljudi koji prolaze kroz to i s njima pričati, ja pričati, jednostavno se lakše nositi s tim i riješiti se te ljutne, te straha, srama i svega što sam sjećala u tom trenu baš e, smo pričale da te Instagram profil povezao s ljudima koji su ti se baš javljali za neki savjet. E, koji su ti bile možda neke najemotivnije priče koje su ti se javljale? Evo i dan danas mi se javio, ali kao što sam ti rekla, znači dan kada snimala sam za RTL jedan prilog o svemu tome a, i e, bila sam na satu francuskog, točno se sjećam, ona neću nikad zaboraviti taj trenutak, mobitel mi je bio na stolu i odjednom su samo počele poruke, pozivi. Ja ne gledam što se dogodilo, ono, očito vidim da je prilog bio. Izašla sam sa sata, nazvala me mama mama u plaću, tata u plaću, gledam poruke. E, znam da mi je jedna cura poslala zbog svog brata ogromnu poruku kako joj je drago da je vidjela cijeli prilog da sad zna malo više o tome i da zna kako bi pomogla svom bratu. Znam da mi je jedna majka poslala za e, svoju kćer, devetogodišnju kćer da prolazi kroz to i da ne zna kako bi joj pomogla pa sam i s njom pričala. Jedna cura iz Mostara, mlada koja ima 14 godina da isto prolazi kroz to i kako se ne zna u biti nositi. To se ono s jedne strane što sam zahvalna da ono da mi se dogodilo to kad sam već formirana osoba, imam svoj identitet, znam se nositi, ali ono kad imaš 14 godina ne znaš ni sam šta ćeš, kuda ćeš, još će se dogoditi tako nešto, ono puno je teže prolaziti kroz sve to, tako da mi je drago da sam baš im dala s kim mogu popričati i podijeliti svoje iskustva. E, na koji način onda pristupaš ljudima koji ti se jave? E, pokušavam se svakom odgovoriti e, pročitati njihovu priču, razgovarati s njima. Nedavno se javila jedna Amerikanka isto za svog brata, tako da ono pokušavam ispitati što se dogodilo i lijepo im kažem kako se meni dogodilo, kako sam se nosila s, time, koje sam ja promjene uvela u, novi, u svoj život i na kraju se u biti sve svede na to da im kažem je prehrana bitna, vježba je bitna, ali najbitnije je da svi vi sebi u svojoj glavi posložite i da shvatite što je bitno, što nije i da jednostavno smirite se u glavi jer sve je to stvarno psiha. <laughs> E, stvarno je, stvarno je danas nas e, jako puno toga, mi mislimo da nas puno toga koči u nekim stvarima, nakuplja se taj neki stres, neke zabrinutosti radi nekih stvarno glupih stvari i onda dođe nešto ovako i onda te zaustavi i onda kažeš nije baš karijera toliko da. bitna ono to je ono što sam rekla, da na kraju dana ipak ono, je meni bitna karijera, ja znam što želim i kako želim, što želim postići, ali na kraju dana ipak bitni su bitni ljudi oko tebe, tvoj obitelj, tvoji prijatelj, jednostavno ljudi s kojima ćeš provesti život evo, e, nenamjerno si postala možda i glasnogovornica i pomagačica zapravo ovako ljudima jesi li i pravo upisala zato da pomažeš ljudima pa se nekako se to sve objedinilo? Da, na neki potpuno drugačiji način e, se dogodilo to da, da se bavim možda nekim e, e, aspektima ljudskih prava i pomaganja ljudima. Da, od uvijek sam znala da želim upisati pravo. Moj tata je bio shrvan to mojom odlukom jer on je htio da upiše medicinu. Međutim, ko što ljudi kažu je pravo svakako i teško i naporno, ali ja znam da je to ono, ne mogu se zamisliti ni na jednom drugom fakultetu, ni u jednoj drugoj profesiji, znam da je to moja strast, moje i da ću i to je to. Mm, da, Znam da je. Kad, kad znaš pravu stvar, <laughs> znaš. Ali to je stvarno bitno da, da se bavimo onimo, onime čime što volimo zapravo, jer ono, ako ne radiš nešto što voliš, eh, život je prekratak. Da, i bit će ti težak, faks i nećeš ga završiti, ali kad znaš da je to tvoja strast, na pravom si mjestu. Eh, što bi još eh, poručila našim studentima? na, na, što da se oni ovaj, fokusiraju, jer evo, ono, tebi je stvarno jedna sitnica jako promijenila život. A, što te čemu te to naučilo sve? Pa da u stvari treba se i učiti, za početak <laughs> poručila bi svima da se ne bave samo suhoparnim učenjem, ko što kažem dosta ljudi koje na mojem možda fakultetu se bave samo knjigom, knjigom i preporučujem da svako ko se bavite sa puno više izvan nastavnih aktivnosti, bilo to na faksu, bilo to izvan faksa, sport, pokušat nekako začiniti svoj život sa puno druga, <laughs> drugim iskustvima i aktivnostima, ali ono keep in mind da to sve je to prolazno i treba puno raditi na ljudskim odnosima, prijateljskim odnosima i jednostavno izabrati prave ljude oko sebe i onda će se jednostavno nekako sve posložiti i doći na svoje. E, misliš da bi ti život e, sad trenutno tekao u tom e, smjeru u kojem teče da e, se nije dogodila? Ne bi nikako. Ono sad kad pogledam što se sve dogodilo ne bi bila tu gdje jesam da se nije dogodilo to što se dogodilo i kažem zahvalna sam da, da su mi se nekako posložile drugačije stvari jer sve se događa s razlogom i dovedete negdje gdje, bi, gdje ne bi bila do sada. Tako da Zahvalna si na, da, na svemu. E, koliko je onda bitno zapravo e, ostaviti taj jedan pozitivan stav prema, prema svemu što se događa? Ma to je najbitnije, kažem, u prvih par mjeseci ja sam bila toliko izgubljena, mogu reći u depresiji, nisam znala više što sa sobom, kako sa sobom i nekako vrlo je lako zapet u tom nekom začaranom krugu ali opet ko što kažem sve je u glavi, treba se trgnuti, eh, razmišljati pozitivno jer sve je prolazno na kraju krajeva. To se stvarno lijepo sad e, obuhvatila e, jer ima puno ti hvala. Jako mi je drago da sam te upoznala, da si nam došla e, na radio, da smo uspjeli porazgovarati o ovoj temi. Hoću staviti jednu motivacijsku poruku. Ono, za, za početak hvala puno na pozivu. Uživala sam u Rijeci, predivna je, svakako ću se vratiti. Motivacijska poruka za kraj. Ništa, keep your heads up, radite na sebi, radite na svemu oko sebe, jednostavno bogatite svoj život. I to je to. <laughs> Možda da, za kraj još malo da te pitam eh, planovi za budućnost? Planovi za budućnost svakako završiti faks. Evo, eh, planiram negdje u desetom mjesecu. Sad za ljeto, kažem, svako ljeto imam neku ljetnu školu, neku praksu, tako da gledam eh, što ću oko toga. moja prijateljica se udaje za četiri tjedana, tako da nam je to trenutno najbitnija stavka u životu. I nakon toga ispiti, putovanja i nastavi dalje. Odlično, odlično. Baš e, veselim se daljim tvojim e, objavama <laughs> e, i svi te mogu zapratiti na kojem Instagramu. Da, je, sad moram jednu sliku za se radija. super blina sam na Instagramu. Većina naravno objava je sve oko kose. Trudim se tu malo nekada neke druge stvari objaviti, ali više manje je to ono dijelim svoje osjećaje i kako se i dalje nosim sa svima ovo što se dogodilo. Tako da slobodno. Evo, zapratite e, Erblinu na Instagramu Superblina. E, sutra možete e, pogledati i članak o njoj koji će biti na našem webu i pročitati, pogledati njene fotografije i možda ovako sa puta kako se ona nosila sa svime. I evo, to bi onda bilo to. Hvala vam što ste bili sa nama i ostanite uz program Radija Sove. student ipo